Sura 97 Al-Qadr Noć Kadr Mek 5 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Inna anzalnahu fi lejlatil qadr Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ A šta ti misliš šta je noć kadr? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر S dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Salamun hija hatta matla'i fajr Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.